radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya! Sigueu molt benvingudis a l'edició 516 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. tanca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 516 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui no som més que la setmana passada, no som gaires més, per no dir que som els mateixos, som, som el mateix nombre de persones que la setmana <laughs> passada, així que la presentació serà ben ràpida. El nostre reverendo Tecles, Ei, heus <laughs> d'aquí. Jo segueixo aquí. <laughs> no, he, anat, he anat a casa, eh? no m'he quedat, a, no, no m'he quedat aquí a la ràdio tota la setmana, però... Ha anat un cop a canviar-se i ha tornat. I el que es parla l'Isma, que la setmana passada no hi era, que estava a Nafarroa passant-m'ho molt bé, i, i amb molt bona companyia, i aquesta setmana tenia moltes ganes de, de tornar a estar estan tots vosaltres. Començarem, com sempre, amb un dels continguts que avui torna, que és el contingut de la, de la dedicatòria. Ja sabeu que som, el pim-pam-pum i que fem, per tant no us donarem gaire la brassa, però sí que farem una dedicatòria que ens fa molta il·lusió. I és que el programa d'avui el volem dedicar molt especialment al documental Naharina, Resistència Comunitària al Kurdistan Sirià, dirigit per Ferran Domènech, Tona i Maria Recreo. Un documental que des de la profunditat històrica dels pobles de Mesopotàmia explora les arrels comunals que han propiciat el sorgiment d'un sistema polític basat en els nexes comunitaris. Naharina significa la gent del riu i és la denominació que van atribuir els antics egipcis als pobles que vivien prop del riu Eufrates i Kabur a Síria. Actualment, per Kabur només flueix aigua quan plou, ja que Turquia ho ha drenat curs amunt. De la seva banda, l'Eufrates es veu cada cop més escanyat, també per les polítiques ecocides d'Erdogan. El poble del riu sense riu. Aquest és el punt de partida del documental Naharina. L'obra s'endinsa a les comunes que promouen la participació democràtica de base, les cooperatives que organitzen el treball i la riquesa de manera horitzontal, les cases de les dones que han contribuït a l'alliberament i l'autonomia de les dones. I finalment, les forces de seguretat internes, que han introduït el pensament comunitari en un context tan indòmit com és el de la seguretat a Síria. Tot plegat en un moment de relativa calma, on la guerra de baixa intensitat continua causant una destrucció lenta i implacable. El documental està projectant-se arreu dels països catalans. Actualment també ha arribat al Festival de Cinema Curt de Düsseldorf. Per a la gent ballesana que el vulgueu veure, el 21 de juny passarà per l'Ateneu de Barberà. No us el perdeu. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a aquest projectàs que a més està codirigit pel nostre amic Ferran, cantant de, de Resiliència. Una forta abraçada, Ferran, i molts èxits per a Narina, resistència comunitària al Kurdistan sirià. Molt bé, Tenia que... moltes ganes de fer aquesta dedicatòria, és la veritat un projectàs i està, està corrent com la pólvora el, el documental i moltes ganes de que segueixi sent així, que corri com la pólvora, que el vegi tothom. Que bé el Ferran, tio, que ha aprofitat l'experiència de quan va estar vivint per allí, sí. no? per fer un documental. Molt guapo. Quin maquinota que està fet el... Sí. I, el, I era un màquina quan només feia cançons amb resiliència, no? sí. i mira-te l'ara. No, no, s'està fent un, un monstre en el bon sentit i la veritat és que cada vegada que agafa una cosa converteix allò que agafa en un superprojecte d'allò més, més guapo. Molta sort i molts sencers del nostre amic Ferran. Molt bé, vale? molt bé pues, uh, anem de cara a barraca amb, amb les cançons. Avui em sembla que... Començo que... jo, has dit? Sí. Vinga. Oh, oh. Mira, mira, mira. Porto un, una cosa, es diuen Nu Drama. I jo no ho sabia quan ho he començat a escoltar, però es fa cançons antiespecistes, també. Sí o no? Sí, jo no ho sabia, vaig començar a escoltar i vaig escoltar una cançó i fixant-me en la lletra és que parla de... Eh, és la, la que porto avui, que és extreta del disc eh, Parets de vidre del 2024, la cançó que es diu Tot torna, doncs aquesta és com una recepta de coses que pots menjar i, i tot eren vegetals. Vale? O sigui, va, fent, va parlant de, de coses i, i tot acompanyat de, de vegetals per, per alimentar-se. I dic, hola, però si aquesta pot... encaixa. I llavors quan he buscat info al Bandcamp o no sé, bueno, ja estan mirant por ahí, i em sortia això, eh, música també antiespecista, no sé què, dic, hola, pues, m'hauré d'escoltar més cançons encara, a veure si, si entren a la secció Foli Seitan! Foli! Així que des de Barna presento aquí estrena el Pim Pam Pum, crec que no havien sonat aquests nu drama, i ja veureu que mesclen una mica de... entre el trap, per exemple, oh. és un gènere que, que aquí el Pim Pam Pum no hi estem molt acostumats, però fa una mica fusió d'estils, de, una mica d'autotune també hi ha per allí, a, a veure què us sembla. Fusió de músiques urbanes. Sí, però però molt i molt, i a més amb temàtica antiespecista, així que win-win, som-hi! Dono les monedes a la dona que em despatxa i poso a la bossa la carxofa i la remolatxa. Vaig cap a casa amb olor de bisnaga, estimulant el nervi vaga, mastegant pastanaga. Arribo a la cuina, el dia s'està escurçant. Trec el ganivet, fa temps que quan tallo no surt sang. Ni m'arriba cap olor de cementiris. Vaig traient els ingredients i sembla com si fos un arquiris, en fi. He de bullir pèsols grocs partits. Cuino les verdures per fer moniatos farcits. Em miro al romanesco i me l'imagino al forn banyat amb salsa romesco. No permetis mai que sigui un plat avorrit. La crema de carbassa combina bé amb el curri. Pell de llimona triturada i gingebre. Escampa-la per sobre com la molsa del pessebre. Menjo arrels, fulles, hortalisses, llegums, espècies, fruites i tiges, fruits secs, bolets gramínies, flors silvestres, algues marines, menjo arrels, fulles, hortalisses, llegums, espècies, fruites i tiges, fruits secs, bolets i gramínies, flors silvestres, algues marines, tot el que em brinda la terra, en definitiva, yeah. M'enfilo a l'arbre que és més alt, recullo l'aigua sota terra i tot torna tot torna a començar en aquest subsol, en aquest camp. La quinoa ja bull, tinc julivert congelat i soja texturitzada en remull. Vinagreta pel tabuler, pasta integral amb algues dulce, espinacs i salsa de bolets, puré de carbassó. Amb uns flocs d'estibada triturats aconsegueix molta més espessor. Paper de plata per l'escalivada, la flama ja està avivada. Faig unes torrades de sègol amb olivada, humus de remolatge i albocat. Alguna branca d'api que queda bé sucat. Mutàvel, notava que faltava més taïn i que podria haver fet una volta més als brocolini. Afegir-hi llima i llavors de en tinc la vitro encesa cervesa per coure el tofu marinat amb llevat de cervesa. A més a més he fet kimchi, pot quedar bé amb la patata i la col quan la trinxi. Menjo arrels, fulles, hortalisses, llegums, espècies, fruites i tiges, fruits secs, bolets i gramínies, flors silvestres, algues marines. Menjo arrels, fulles, hortalisses, llegums, espècies, fruites i tiges, fruits secs, bolets i gramínies, flors silvestres, algues marines, tot el que em brinda la terra, en definitiva. Yeah. M'enfilo a l'arbre que és més alt, recullo l'aigua sota terra i tot torna, tot torna a començar en aquest subsol, en aquest camp És que de la Terra tot torna a començar, però si ho matem, doncs pues no. Està guapo, eh? Molt guapo, molt guapo. Quina, Quina... quantitat d'idees per menjar sense cap mena de patiment animal i tot bo i tot ben gustós, no? I quina capacitat per rimar-ho. I, per, i, I ben rimat, a més. Sí, sí, sí. <laughs> increïble, increïble. Molt bé, molt bona troballa que he fet, m'ho dic a mi mateix. No, no, excel·lent. Molt... <laughs> excel·lent la proposta i excel·lent una nova secció de Foli Seitan, aquí al Pim Pam Pum. Ara em falta una tarda lliure per, per escoltar-me la discografia sencera d'aquest home i, i, i a veure. I com conjuntava el més rap amb, sí. amb l'autotune aquest és veritat. que és més trap. És no? veritat Seria... que barrejava els estils també també molt, molt ben fet, molt ben guapo. Molt ben guapo, eh? Ojo, ojo l'expressió. Molt bé, molt bé, Ismael. Estàs... Avui hem vingut Sí. Però rovelladíssims, sí, no? sí, tots sí, dos. Sí. O sigui... I jo això que vaig fer programa la setmana passada, però he vingut com si... I jo, i jo també. <laughs> vale, doncs jo te les veig. Te les veig perquè, perquè porto un, un rap fosc que, que ja veureu que, que és molt guapo. És, és Kiza, però, però aquesta I no és una I, és un U. Per tant, és K-U-Z-A, però li direm Kiza, però és Carmen Maschoclan, més coneguda com a Kiza, com us dèiem, rapera madrilenya que destaca per la seva capacitat de fusionar poesia i rap i per expressar experiències personals i socials amb un estil únic. Kiza emociona el públic per la seva veu esquinçada, per l'atmosfera de tristesa i foscor que marquen cadascuna de les seves frases i per la passió amb les que les deixa anar. Us porto un tema des del seu rap de psiquiàtrico llançat al desembre del 2020. Us deixem ara amb Contrato. Som-hi! Som-hi! en mi cuarto. Gritan Carmen, joder, da el salto. Madre, si no he saltado Es porque te amo. He buscado entre las luces y las sombras. He rezado a los dioses pa' que te rompas. He contado hasta 10 para que te escondas. Mueres o te vas, loca ya, no hay otra. He buscado mis raíces. He olvidado mis matices. Ah. Tengo tanto en mi interior que si abro mi corazón es pa' que te paralice. He tocado lo más Lo más hondo recaído por inercia. Si buscas en mi trasfondo hay una niña llorando porque ha perdido su inocencia. Las balas no me silencian, la droga no me anestesia. Tengo una diosa en la cama que le da mil vueltas a todos los dioses de tu iglesia. La locura como esencia, la mirada de escopeta entre todos los corazones, el tuyo fue el único capaz de cerrarme la galleta Aprieta, llevo vacía la maleta. No me fío de aquel que no cumpla lo que prometa. Busco a una persona que me quite la corteza, pero soy de caja fuerte por pura naturaleza. No me hablan, me rezan. No te lloro, te canto. Solo hay una certeza, el amor sin pureza termina en el llanto. Y ha llamado al diablo y he cerrado el contrato. Me ha dicho yo te cuido si pones un trozo de tu alma en mi plato. Ha cogido su cuchillo y ha cortado por lo sano. Me ha dicho yo te cuido que un corazón negro pesa demasiado. Y ha llamado al diablo y he cerrado el contrato. Me ha dicho yo te cuido si pones un trozo de tu alma en mi plato su cuchillo y he cortado por lo sano. Le he dicho aquí lo tienes, desde este momento ya somos hermanos. molt bé, era, era Kiza, des del seu rap de psiquiàtrico del 2020 i aquest contrato, tremendo temazo. Que guapo, eh? A mi m'agrada el rap així... La com, porto al cotxe. Com parlar, no? L'altre dia ho parlava eh, amb, la, amb la Sadi. Aquesta música que a vegades no és només hip-hop, pot ser altres gèneres on, on la manera de cantar és així com... Enfosquida, no? O... I, I com llegit, també, com, nar com narrat. Sí. No? T'està explicant una, una història sense sense fer entonacions, rotllo cantar, que fas... que puges, baixes, no? Aquí és el... Bueno, com és si un... t'ho estàs explicant sense sí, música, sí, sí. potser t'ho explicaria similar, sí, no? Sí, sí, sí. No, la veritat és que la veu de, de Kiza és, és, és... I aquesta foscor és d'un altre, món, dius, el, és altre món. El to menor aquest... I a més amb les baixes molt ben combinades, la baixa li, li, li deixa tot en, en safata, podríem dir, i ella fa un, un autèntic temón, temón d'aquest contrato. Molt bé, doncs després del contrato, que era la meva primera bala, anem a, a segona ronda, avui en portem 8, o sigui que tenim per una estoneta, ara és el mestre Tecles. Vale, doncs d'una un, nova descoberta com és aquesta Kisa, o Kiza, o no sabem ben bé com es pronuncia, doncs a una altra bèstia parda, en el bon sentit també, però més de, més de aquí a casa nostra, perquè és la Oli. Sí, avui, deixa'm dir-te, perdona que t'interrompeixi, sí? que avui vas molt a, a Barcelona i jo vaig molt a Madrid. Mira, no, ah, no l'ha anat així la cosa. abans, abans quan estàvem repassant les cançons havia dit, quantes coses de Barna o... o sí, Barna City. Anirem i... a més llocs, però Barna i Madrid avui surten força. Molt bé, molt bé. Doncs la Oli ha tret cançó bueno, lo, lo, que fan avui en dia, que treuen singles que no se sap si hi haurà disc o no, però, però hi va. Singles. Acompanyat amb un videoclip <coughs> amb la, amb... la cançó es diu Vibra. Molt guapa. I, i parla tam... en la pròpia cançó també parla de, de la dansa, no? I el videoclip els veus allí una, una bona colla eh, fent... Ballant. Ballant al ritme i... Sí, l'Oli és una màquina cantant i és una màquina ballant. Sí, sí, fa, sí, fa sí. molts vídeos i és, és, és bona en, en tot el tema d'arts escèniques, és una maquinita. Doncs això, mm, si us mola la cançó, doncs busqueu el videoclip que us agradarà també. És la Oli amb el seu Vibra. Som-hi! Ballant tant tancant ferides Trepitgem ferm Ens aferrem a la vida 简简单单。 de mans vibren, bucle una rutina, em ve la dopamina, good vibes, creus que t'inspiren. El cos un camp de batalla per explorar una mina, així no sortirem de la ruïna, però dia que està la categoria, que no et faci pal ser la reina L'única lletja, l'enveja Marcant el temps amb cada Esquerra, dreta, hi faig, Parla la gent s'entén, ballant s'expressa, feliç és el que dura una cançó, easy, un bombo i una caixa, i encaixant les peces. Tu què faries si no ballessis? Tu què faries si no et movessis? No veuries clar també Un dia sense accent, sense dièresis. Amb un sol bit ens explota el pit, s'aclara la nit, s'esveja el neguit, em sento bles, només si veieu amb mi. que la oli. De unido, de unido. També Manu. amb una bona suavitat, ahí, però amb temàtiques ben maques, no? Fora de micro, no? comentàvem que, que és una xavala que té, porta una trajectòria envejable i, i, que, i que apunta molt, molt amunt, perquè la veritat és que cada cosa que treu ho fa d'allò més acurat, eh, bueno, li pega el tema de la dansa, li pega perfectament a la, a la veu. Ha començat molt joveneta, però sí. encara és molt jove sí, sí, sí. i té una projecció que... I tant que no, sap, no, no saps cap a on apuntar, cap a, mirant, mires cap amunt però no saps... No saps fins on arribarà. Fins on arribarà. <laughs> sí, sí, tal qual, tal qual, mestre Tecles. Molt bé. Molt, molt guapa, molt guapa la cançonassa de, de la... De la eh... Quan, de la Oli. De la Oli. Quantes rapejades ens hem marcat no? Tu també una molt diferent, sí. la meva aquesta diferent, la del Foli Saitan amb el nu-drama també... Han començat rapejant. Rapejant, però tots, tots amb el molt seu, diferent. amb, sí, amb sí, el sí. seu toque. Molt bé, pues després d'aquest temazo de, de l'Oli anem ara, ara sí que canviaré jo, que és final de, de ronda, de la segona ronda, canviaré una mica de registre, ens anem a, a ritmes més, més jamaicans perquè arriben els Escavidean. Ei. Sí, ja veureu, més us, us sonarà. Que hi ha nivell, hi ha nivell aquí. Clar, ah, són, aquests també eh, van tirar amunt i, i, no, i no els veiem. Banda d'esca d'Ironia, formada el 2012, fan ska amb influències del reggae i el rock steady i altres ritmes jamaicans, però sempre amb lletres compromeses. És un grup bastant nombrós, amb múltiples instruments de vent, guitarra, baix, bateria, teclats i veus, a l'estil de les grans escap bands. Us portem un tema que, que ja va sonar de la mà del Manol Aken, aquí al Pim Pam Pum, però us porto una altra versió. Yep. Us, sí, ja, ja, és, és, el, és el tema que va portar el Manolo ja, ja fa alguns dies des de Maravilles i és una versió que, que ara, ara us explico. És un tema que dedico molt especialment a la Noé, ara, mm, ara. que sempre que no ve li dedico una cançonassa i li envio un petonet i és un temazo des del seu treball Maite Senuen Ira, Iria perdó, del 2023 i són els Scavidian i el seu Visi Down Simmer Down. Esca, esca, esca, esca! Esca! saltze Naiz egon ero hemen danza Bero zurare manizkuntzarekin nolezke Eta zanabin ez ala irautza gazetxean Sean genietzo bezut ondo zabatela rea Gorputko ditoriek askatu da Sintonizatu zaitez eskabidera Eta oh. uh, uh. Videant, des del seu My Test Iria, que és un treball en directe des de, des de Sant Fermins del 2023, des de les festes d'Irunya del 2023, i aquest BC Down, aquesta versionaca de, de Bob Marley del Simmer Down, tremendo ska. Molt bé, molt bé. Tremendo ska. Guapíssima. Molt guapa, molt guapa, molt guapa, per començar a pujar una miqueta el, el ritme aquí a, en aquesta edició 516 del Pim Pam Pum. S'està quedant bona tarda i ara millor, millor quan el mestre Tecles eh, arranqui aquesta tercera ronda, que és la que ve. I ara eh, continuo una mica amb el hip-hop, però ve amb una mica de sorpresa a mitja cançó. Sí o no? Sí, sí, a veure, és que començo com si estés a la ronda anterior. A l'anterior. Però ja vaig cap a la següent. Ah, va? sí, eh? <laughs> Entrenant guitarretes, eh? És estrena aquí el Pim Pam Pum, són els pervertidos elegantes, que em sembla que tu, Isma, també els tenies Quin fitxat. nom, eh? Pervertidos elegantes. Com ho vas trobar, això? Ah, home, això, els dos ho vam trobar amb la Com mateixa font, que és amb un dels nostres eh, prescriptors de confiança, no? Que just. Just ho parlàvem la setmana passada amb la Sadi, també, que tots tenim a Instagram o així, de, de, de penya que saps que si en una story posa alguna música... Ahí vas. I no ho coneixes, busqueu que... Que estarà bé. Que estarà bé. Sí, sí, sí. I en aquest cas és de la Eva, de Conyoteville, Conyo... de, de, sí. ja, de, de Burgos. Que ara està a les Canàries, no? Va anar a Canàries, però ja fa uns anys i ara no sé no, on, bueno, on para. No sé, vés, vés a saber. Vés a saber on para. vés <laughs> a saber <laughs> el terratrèmol que és quina màquina, aquesta persona. Quina màquina. Doncs gràcies a ella vam, vam descobrir aquesta banda i extret del seu disc No és para mayores, eh, hem triat una cançó que es diu World War 3, o sigui, la Tercera Guerra Mundial. Un temazo. I, a veure, Des de León, que no ho he dit, són Des de León. A veure, a veure què tal aquests pervertidos elegantes. Tira-me-la! Conspiran contra Irán, están creando un complot. Tinta en el blog, estás en el top. Control de la mente en el siguiente spot. Manipulación después del shock. Lanzan misiles, ciber mueren civiles, miles quieren que mires y sientas terror. Que te confines libre y que te confíes sin nada que te indique que tu casa es la prisión. Estados Unidos, medio siglo de opresión, el falso comunismo y la global invasión. Contra el fanatismo de cualquier religión, escribiré revolución con mi sangre en un paredón. La esfera oscura cubre toda atmósfera, pudre, huye tras las nubes el sonido del temor. Vuelan aviones, corre, no te detengas, sobre ellos componen el soneto del dolor. Suenan ejecuciones, caen edificaciones, la canción no para y esto no es ciencia ficción. Quieren destruir tu vida. Con manos levantes las ruinas de la jodida destrucción. Juegan al escondite en un ambiente triste. El niño bajo pupitra aprende la lección. Odio genera odios como en tu manicomio. El grito del más loco no siempre tiene razón. com dos cançons en una, eh? Comencen sí. allí amb aquell to baixet, així també narrat, no? Com... Que recordava, les... sí, és veritat, a, a, a, una de les, a les anteriors. cançons. I després, pum, vinga, Drama Dram en bas i... Bah, que bèsties, que bèsties. Molt bé. Quin, quin canvi més, més radical, més guapo, més ben posat i més ben portat. La veritat és que tremendo, tremendíssima. Quina cançonassa Perver per acabar... Pervertidos elegantes des de León. Pervertidos elegantes, eh? És que el nom també... El... <laughs> és bastant punky, eh, el nom? Pervertidos elegantes, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta cancionassa del mestre Tecles, anem amb la primera secció del programa d'avui, si no m'equivoco. O segona, segona, perquè he fet la meva... Segona, ara, segona! Ara. Però aquesta també és una seccionassa que... al loro. Feia dies que no estava. Obrim la secció Punky Dona. Així es penya, arriba la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Almudena Mediavilla López, però sempre li diuen Ena o Eninchi, nascuda a Santander el 26 de setembre de 1976. De professió es defineix com a tonta autònoma, ja que té la seva pròpia perruqueria canina i felina. Les seves aficions són la música, que és la seva gran passió, escolta música tot el dia i gaudeix veient concerts en directe. També li agraden les pel·lícules tant antigues com noves, la lectura, els jocs de taula i el teatre. De manies, l'Ena sempre s'ha mossegat les ungles i no recorda un moment de la seva vida en què no ho fes. És un hàbit inconscient i inevitable. No es considera massa maniàtica, però sí que necessita que les coses que organitza surtin bé, fet que li dificulta delegar tasques. Li preocupa que tothom estigui a gust i que tot quedi ben fet. Quan la seva militància social i activisme forma part del centre social autogestionat La Ratonera, a Venta de Baños, on viu i treballa eh, des, dels, des de fa 19 anys. En, sí, en aquest espai s'organitzen nombroses activitats contraculturals i musicals. És una de les fundadores i per experiència i edat ha estat considerada, considerada la matriarca. No obstant això, des de fa un any ha començat a delegar responsabilitats i fer un pas enrere. Ena també participa en un grup feminista del 8M i del 25N encarregat d'organitzar activitats relacionades amb aquestes dates. A més, fa uns anys va formar, juntament amb altres dones de diferents zones de la província de Palència, el grup de dones rurals, on es reuneixen per parlar de les necessitats de les dones dels pobles i han dut a terme iniciatives com Dones Rurals en Ruta, una jornada en què es desplacen a diversos municipis per enganxar cartells de manera simultània està molt sensibilitzada amb les injustícies socials, la lluita feminista i altres causes socials. D'ideologia es defineix com una persona d'esquerres i anarquista. N té una personalitat alegre i somriu constantment, és divertida i una mica esbojarrada. Considera que, a vegades, ha estat massa bona persona, fet que ha portat que l'ha portat a ser ingènua en algunes ocasions. Tot i això, amb el pas del temps ha après a gestionar-ho millor. Quan li demanem per les seves influències musicals, es considera, es, ens comenta perdó, que va viure als anys 80, quan encara era molt petita, i als 90 a Santander, per la qual cosa sovint viatjava a Bilbo, per sortir de festa i assistir a concerts. Això va fer que el punk radical bass tingués una gran influència en ella, amb grups com Rip, Cicatriz, Escorbuto, Parabellum, Sinistro Total i Evaristo. D'altra banda, sempre ha escoltat música dels anys 60 i 70, que considera la base de tot des de Led Zeppelin fins a Neil Young, passant per molts altres. Li agrada molt escoltar bandes amb veus femenines com Janis Joplin, Bulpes, de Distillers, que és el seu to de trucada des de fa anys, Sidney O'Connor, The Cranberries, Amy Winehouse, The Baboom Show, No Relax, Vaya con Dios o Limbotec, entre moltes altres. Ena ha format part de diverses bandes, tot i que la més rellevant és Tres en Raya, Sempre ha tocat la guitarra o ha cantat, però gairebé sempre en un context més íntim, sense sortir del local d'assaig excepte en algun concert en festes privades. Alguns dels grups on ha participat són Paella los Domingos, Las Piernas de Irene, Los Golfos i Los Enajenaos. Actualment toca la bataca a Cagando en la Via, una banda que continua activa, tot i que només assagen un cop l'any, el dia abans del concert, i també està a 3 en ratlla. quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que amb tres en ratlla va ser Aitero de la Vega, al Tacho Rock a finals d'agost del 2022. Només s'havia assajat amb la banda 3 dies abans i el repertori es limitava a 3 cançons i una versió. Com que el públic en volia més, van acabar repetint les mateixes cançons 3 vegades. Hòstia. Un mes després d'aquell concert, van operar l'Ena d'un càncer de mama. Aquella experiència va quedar molt marcada en la seva memòria perquè va ser en aquells moments quan la Nati, la cantant de la banda, la va trucar per preguntar-li si podia tocar amb elles al el Tacho Rock. Va acceptar, però ja sabia que després hauria de passar uns mesos sense poder tocar. Així va començar la seva trajectòria al grup. Una de les anècdotes personals més significatives de la vida d'Helena és, és, és la del càncer de mama. D'aquella experiència va sorgir la cançó Gora Teta, que va escriure basant-se en la seva vivència. La segona estrofa va ser modificada per la Nati i quan li va enviar l'àudio es va emocionar fins al punt de plorar. També recorda amb molta il·lusió la iniciativa de fer samarretes amb les cicatrius de les seves cinc mastectomies, acompanyades d'un somriure i el logo de la banda. Les samarretes van tenir molt d'èxit i moltes dones van voler tenir-ne una pròpia. Entre els records més especials que guarda del món de la música destaca la gent que ha conegut. Ha coincidit amb moltes bandes noves amb les quals encara manté contacte, així com amb músiques amb qui ha compartit experiències i reflexions. Sobretot es queda amb la bona gent que ha trobat gràcies als concerts. I de plans de futur, l'Ena actualment té pendent la gravació d'un videoclip per a la cançó Gora Teta, que ha estat l'única que han enregistrat en estudi per fer-ne una versió diferent. La idea és que l'Associació del Càncer de Palència i participi gravant cors o alguna altra col·laboració. També volen organitzar un concert solidari per a aquesta associació. A més, esperen aconseguir més concerts, sortir de Castella Lleó i tocar en altres llocs, com Barcelona, que seria un gran objectiu. També volen implicar el públic als concerts, fer alguna performance amb les samarretes del càncer, donar-se a conèixer a fora i vendre molts discos per poder pagar al Pablo de Paramo, de Paramo Sound, que és qui va gravar el disc. Ah, i seguir gaudint de la música en directe. I ja per acabar aquesta secció, que avui arriba a la seva edició 142, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Tres en ratlla. banda punk de, Pla de Palència formada el 2023. Són Ena, la protagonista de la secció punk i dona d'aquesta setmana a la bateria, Nati a la veu principal i a la guitarra, Marina a l'altra guitarra i Noé al baix. Des del seu treball Hasta el coño del punk, no, el tema no podria ser un altre que aquest titulat Gora Teta i sona així de bé. Mastectomía bilateral. Bilateral, unilateral. Mastectomía bilateral. Bilateral, unilateral. Mastectomía bilateral. Bilateral, unilateral. <laughs> espectaculares La verdad es que Tres entradas son espectaculares Adoro a esta banda, la verdad. y, muchísimas gracias, Ena, por, por habernos cedido, por habernos explicado pues cosas de tu vida y habernos hecho posible una, nueva sección Punkidón aquí en el Pim Pam Pum. La verdad es que nos, nos enorgullece que lo hayas hecho y, tremendas también toda tota la banda. Tres sí, tota Gran... la banda. Bona troballa també, gran descobriment. Increïble, increïble. Bueno, a, a mi és una cançó que em va, des del començament em va tocar fort perquè la Noe pues, doncs, també també ho ha tingut, no? el puto càncer, i, i bueno, és, és un malson per tothom i, i poder fer una cançó que, que ho normalitza, que ho posa Uh, que li dona la volta fins i tot sí, una mica amb, amb, amb simpatia, sí, sí, és, és, és increïble, és increïble. És, un, és una bocanada d'aire fresc i, i la veritat és que tenim moltes ganes que aquestes tres ja vinguin a Barcelona, ojalà les poguessin veure i pegar-nos allí unos, unos buenos cánticos d'aquest Gorateta, de, de, de Campo de Navos, que tenen, és que tenen temazos, tenen temazos. Han sonat ja dos o tres vegades i, i no serà l'última perquè és un, és un projectàs també que, que tenim moltes ganes que vagi molt endavant. Un, un abrazo fuerte para la gente de, Presen de, de, de, Palencia, perdó, i, i res, des, de, des del Pim Pam Pum ja sabeu on teniu un, un programa que Colza recolza i una ràdio amiga. Molt bé. Bueno, una, una secció més, 142, i seguim sumant. Eh, necessit... I que no pari. Mentre... Necessitem, però van, van arribant. La setmana passada van arribar dues noves i, i tenim moltes ganes de que en siguin moltes més. Ja, ja tenim fets força contactes que ens han dit que sí i bueno, va, va fent. La secció la veritat és que és, és una sort que, que totes aquestes bandes de, de dones que, que hi ha gent que diu que no hi són ens, ens vagin fent costat. Deixeu-me dir que ha tret la fúria al Gara de, de fa una setmana o així va treure, va treure un, un article la Fúria, la, la rapera, La no? rapera, sí, sí, la rapera Euskaldun va, va treure, va treure un, un, un article al Gara, que, que li, han, li, han, li han donat un, un tros al Gara perquè pugui posar. És brutal, és brutal l'article, i són tot de, de nom de bandes i de, i de solistes i de tot dones que, que, que poden estar als escenaris. Vas estar apuntant? Bueno, el, el, tinc, el tinc guardat, <laughs> sí, sí. No? La majoria han sonat, però segur que segur que n'hi ha moltes que no. I, i, I la veritat és que em va encantar l'article que, va, que va fer la Fúria, també, també ho hauríem dit. I recordem que avui el programa l'estem dedicant a Narina, aquest documental sobre, sobre les dones al Kurdistan que ha fet el Ferran Domènech, eh, amb col·laboració de, de molta altra gent, el nostre col·lega de Resiliència, i, i bueno, això, aquesta edició 516 està, està molt ben dedicada al, al documental que, que ens feia molta il·lusió també. I després de la xapa anem amb més música combativa de la bona, de la mà del mestre Tecles, que arranca quarta ronda Quarta ronda. Quarta ronda a Equador, eh? Arriba a l'Equador. Sí, després d'aquesta ja hauré tirat la meitat de, de temes. Doncs mira, us porto una banda mitiquíssima, de sobres coneguda per tot el món, són els Manà. No. Ma... <laughs> quina cara, quina cara. No, que és broma. Mexicans. <laughs> és broma. Són els Manyà. Manyà. Manyà. Són de Guivarna. Són, el, són els manà catalans. <laughs> No té res a veure, per sort. No té res a veure. Volia fer la broma i ja està. Des de Barna, porto els Manyà, estrena aquí al Pim Pam Pum. Eh, porto una cançó que es diu Com el Vallès no hi ha res, i... Ojo, eh? I la veritat és que Strax, quan l'escolteu, ja veureu que, que com diuen el seu, el seu disc, el seu disc que acaben de treure aquest 2025, tot és mentida. Per tant, d'això de que com el Vallès no hi ha res, no sé, bueno. Ah, sí, eh? Si el disc es diu Tot és mentida... Que ens, ens, ens la tiren, eh? <laughs> ja veuràs, tu escolta la cançó, a veure, Joder, a, que... a veure què n'opines. Que, que, Que cabrons. <laughs> Bon aterrissatge aquí al Pim Pam Pum, a, eh, a la capital de, ah, sí, de lo Vallès. <laughs> A veure, a veure. Manyà amb Com el Vallès no hi ha res. Tira-la. Si Pere Quart aixequés el cap fliparia amb el Vallès que ha quedat rock and roll. Oh, yeah! <laughs> bueno, no diu cap mentida, eh? En no, tota, no. En tota, no, no. En tota la cançó. No, no, o sigui, sostenint tot el que diu. Sostenint tot el que diu. Com a Vallès no hi ha res, però... però no hi ha res tan malmès. Està, està força malmès, sí, sí. A més, és molt divertit perquè <laughs> primer li fot al, a l'occidental i després se'n va cap a l'altre. Cap a l'oriental, que, no, que no en quedi ni un. <laughs> aquí, aquí, el pim-pam-pum. <laughs> que grans, que grans. A més, rock and roll, que aquí el pim-pam-pum no portem gaire no, rock and roll. No, a mi és un gènere que m'agrada molt i és veritat que el programa com a molt algun punk rock and roll sí que sona, sí, però rock, un, això sí, un rock però... and roll tal qual... Inclús com aquest. rock psicodèlic o rock, sí. rock amb algo sempre sí. és, no? Però rock and roll... Rock and roll... <laughs> oh yeah, que gran. Molt que bé, gran. bona troballa també. He d'explorar de, més eh, aquesta penya perquè aquesta manera de cantar tan vacilona també... Manyà, tio. Manyà. Molarà, molarà saber si... si... Amenya, eh? Ja, ja, amenya? Amenya. Hòstia, no fotis. Sí. Collons i amb accent tancat, manyà. És com manà, però... No que raro. Sé, <laughs> que raro, perquè... Això, bueno. ho haurem d'indagar, eh? Ho haurem d'indagar bé perquè, clar, jo, jo pensava, també a nivell de, de gèneres musicals, li peguen a més coses o sempre són rock and rolls o, o què, què fan? Què fan? Ten, he, he anat ganes. molt amb el petard del cul i no tot, encara bo que he preparat el programa. Em falta, em falta feina... De, he, he conegut un munt de coses, un munt de grups nous i tal, que alguns us els he portat a, o us els he portat i us els portaré, perquè encara queden cançons. Però no he tingut temps de... O sigui, és en plan, hola, he trobat aquesta cançó, i molt, vinga, pa'lante. Però no m'he escoltat el, el no, disc sencer i aquestes coses que bueno, intento fer jo... Normal. Quan, quan puc. Però sí, sí, ja... A mi m'han despertat curiositat. Sí, per sí, diverses sí, sí. coses que, que has explicat m'han des despertat curiositat i això jo crec que és bo. Sonen d'aquí, sonen bé. O són vacilons. Són vacilons, <laughs> canten en català. Sí. Doncs, sí. com a mínim... Ens molen. Eh, com a mínim els hem ah, de, de catar bé per a veure què tal. I tant que sí. I també ens mola següent, la següent banda que passa per aquí, ens encanten, són les Book, que han, han estat aquí d'entrevista i bueno, són, són una dinoi, les Book, banda de punt rock formada... Des de la capital del Vallès Occidental. Des de la cocapital del Vallès Occidental, a Terrassa, que ens, que ens tallaran el coll, mestre Tecles, que no sabem con què te les està jugant. Banda... Que s'hi posin fulles, tu, mira. No, no, però, però, però la veritat és que és cocapital. Perquè... Aquesta capitalitis que teniu... El aquí al... No, tots, perquè... Barberà capital, Cerdanyola capital, <laughs> Terrassa capital, Castellà del Vallès capital, tots voleu ser capital. Per què voleu ser capital? És com ser del Barça o ser del Girona o ser de, de, de qui sigui. Pues, per què? Perquè sí, perquè ens dona la gana. Vinga, passa, home. Són, són les BUC, formades a Terrassa l'any 2017. Des dels seus inicis han destacat per les seves lletres reivindicatives i un estil enèrgic que combina influències del punk rock nord-americà i d'altres. Elles són la Marina a la veu i a la guitarra, la Marissa a l'altra guitarra, la Laura al baix i el Joan a la batera. Les BUC han tret un nou senzill fa cosa d'un mes, un tema que es diu Ella pensa en mi i sona Catrona. Sabi! espectacular, les Buc des de Terrassa i aquest temazo, Ella pensa en mi. Moltes ganes Molt també bé. teníem de, de portar-la. La veritat és que feia setmanes que, que la tenia ben guardada, aquest, aquest nou single de, de les Buc i, i, i moltes ganes de, de tirar-la. La veritat és que penso que, que afiancen una miqueta el so i, i el com ho fa el grup, que jo sempre dic tonteries, eh? no, no m'entero d'una merda, però <laughs> és veritat, eh? però a mi jo quan he escoltat la cançó he pensat s'estan afiançant en, en el que fan i estan trobant una miqueta el, la el, seva identitat, el seu inclús, so, no? el seu, el seu so, la, la seva sí, manera de la fer. seva forma de caminar. Mm. I la mm. veritat és que a mi aquesta cançó m'ha sorprès i m'ha encantat. És, és un temazo, per mi és un temazo. No sé si, ojalà que sigui eh, eh, una de les primeres cançons d'un nou treball, si és single o, o, o més, ja ho veurem, però, però de moment ha sortit com a, en format single i, i moltes ganes de que segueixin creant aquestes bèsties de, de Terrassa que, que tenim aquí a la vora. Com al Vallès no hi ha res. Com al Vallès no hi ha res, com al Vallès tot malmès. Ella pensa en mi, temazo de les Buc aquí en aquesta edició 516 del Pim Pam Pum. Més música combativa, ara és el mestre Tecles que arranca cinquena ronda, avui en portem 8, i el més calent, abans ja us ho dèiem, segueix estant a la Bueno, les guitarretes ja han vingut per quedar-se, eh? ja han Su... portat una mica de rock and roll, una mica de punk rock, ara Ara això no sé si dir-ne punk a seques. Mm, són el sot. És, és, és, és punk d'alta qualitat. Punk d'alta qualitat, amb un so també mm, no sé... Cru. Molt característic, molt... Sí, sí, sí, sí. m'encanta aquest disc. De fet, em vaig pillar el vinil, em va... me'l van entregar ahir i vaig arribar a casa i el primer que vaig fer va ser desenfundar vinil, posar-lo allí a... Ja et vaig veure en una history. Tot cofoi. I tant. Super content. A més, guapíssim, perquè tenen l'edició negra i després una amb color vermell, com amb transparència, que si el fots a contrallum, oh, al·lucines lo guapo que és allò. Que guapo. I, i òbviament, pues, després de tenir el vinil a les mans vaig dir de, demà, va que te va... En sonarà una. Al pim-pam-pum. Quin has triat? <clears throat> De fet, no, pensava que tindria més problemes perquè pensava que n'havia portat més de sot i només n'havia portat dos al final. Perquè entre especial per aquí, especial per allà, que, que bueno, passa... passa... I, I el que ve. I, bueno, al final només n'havia portat dos, així que he portat una, la, la meva tercera preferida, potser podríem dir. Sí, eh? t'has <laughs> guardat la, la, la primera, te l'has guardat. Eh? No, no, la tercera, la tercera. O sigui, la, la meva preferida va ser la primera que vaig portar. Vale. Després la, la segona i ara la tercera, bueno, per ordre. Per ordre. <laughs> Pim-pam-pum. I en aquesta ocasió és una que es diu Tic-Tac, Tic-Tac. Lleida, tot i que per lo que jo sé són, són integrants d'alguns que viuen per a, més per aquí Barna, alguns per allà Lleida. Fem pujar el pa, eh? Mala meva. Mala meva. Com, Té unes com ganes de que facin el primer concert. Quin, de... quin punt més guapo que fa. Sí, Sort. sí, sí, la veritat és que... Bueno, eh, aquí al Pim Pam Pum ens agrada tot tipus de gèneres, però som am amants, especialistes del punk, i és veritat que som capaces, després de molts anys, de, de veure diferències entre, entre els diferents punk i no tenen res a veure un amb un altre i és quan, punk igual. Quan no? vam Però... començar era més fàcil eh, tot això, perquè sí. hi havia com quatre gèneres i, I tira, tira que, que te vas. I ara, punk i... I ara, mare meva, si ha canviat la cosa i les fusions que, sí, sí. que es fan d'estils de, i tal, que... És guai. Sempre han hagut de fusions d'estils, però avui en dia és una bogeria. En, en, tots els grups, en el seu disc, en un sol disc, te poden fotre de per aquí, de per allà... Jo crec que això està relacionat amb, amb la necessitat de, de desenvolupar la creativitat de la gent, i això és guai. Mentre Clar. la gent sigui creativa, mentre se'ns quedi música combativa, no haurem perdut la guerra. Ai, que bé, que bé, que bé. Cinquena ronda, tu. Cinquena ronda, doncs pues, mira... Des, després de Sot, què, què, què? Mira, anem amb, amb una altra banda, també d'aquí, de, de, de, la, de la nostra terreta. Són Anarres, banda de la Sènia, a les Terres de l'Ebre, formada principalment per antics membres de la banda Mascarats, les seves lletres ens aborden temes com la memòria històrica, la crítica social i la recerca d'alternatives al sistema actual. El nom del grup fa referència al planeta fictici Anares de la novel·la Els desposeïts, d'Úrsula Caleguin, oh. símbol d'un món alternatiu i lliure de jerarquies. Anares són David, Maria, Pau i Christian. Des del seu primer àlbum, titulat L'illa dels referents, publicat l'any 2022, us portem un tema que es titula Tocar el cel i és una autèntica meravella. Mira. Que guapo, tio, Guapíssim, això. guapíssim. A més... Eh, Terres de l'Ebre, eh? Sí, sí, des de, des de la Sènia eren anarres i aquest toca el cel des del seu l'illa dels referents. És, és, un, és, un, és una bandaza, és una bandaza, la veritat és que sonen espectaculars i a més a més us, us anunciem i tenim la, la joia de, de poder dir que, que, la, que la, la noia, la, a veure, la Maria, ens, ha, ens va passar l'altre dia la secció, uh, la secció Dona. Que guai. Vull dir que... Perquè just anava a dir que aquesta veu, a, a mi, que ho parlàvem parlaven fora de micro, sí. a mi em sona d'haver-la sentit en sí. alguna altra banda. Eh? I tant, i tant. Segur, segur. A veure, quan, quan, quan arribi la secció, allà suposo que... Allà, allà ho trobarem. Ho trobarem, les bandes on ha participat. Que guai, que guai. Quina il·lusió que ens fa que, que la gent ens faci costat amb, amb la secció i amb el programa i, i en Arris també, també ho estan fent i des d'aquí una forta abraçada a la gent de, de la Sènia. Si ens esteu escoltant i sabeu de, de bandes on hi participin dones que els hi pugui fer gràcia participar a la secció, no dubteu en comunicar-nos. Per, per nosaltres arribem on arribem, però segur que que potencialment hi ha molta més gent que li agradaria Segur. participar i... Segur. I... Segur que sí. I, entre i segur tots, que i totes... entre tots i totes ho farem. Que guai, que guai. Que no pari, que no pari la punquidona, que no pari el pim-pam-pum, i no para i arriba a la seva sisena ronda de la mà del mestre Tecles. Sí, que ja, portes eh? guapes. Sí, sí. Se m'està fent curtíssim avui el, el programa, no Perquè sé què passa. Perquè estem anant ahir a Machetón, com sempre. Ens agrada la bona música combativa i, i, i parlar de les cançons i dels grups i tal. Sí sí, sí. i de tant en quant de les nostres això, coses. Això venim, això venim. Molt bé, doncs mira, ara porto una banda que també m'ha arribat de rebot així per una story o per alguna publicació d'Insta, no? I vaig dir, a veure, què, què és això? És una penya de, de Manchester, eh, crec que porten un munt de temps tocant, es diuen Bruce, Bruce Control, Bruise Control, i extret del seu disc Left Behind, deixat enrere d'aquest 2024. Porto un tema homònim, que no sé si n'havien portat... Primera? Primera? Sí, o no sé segur. Bueno, pot ser primera. O no? O no, ja... <laughs> sí, vale. O jo que sé. <laughs> Bruce Control amb aquest Left Behind des de Manchester, a veure què us sembla. Som-hi! Atrallón. Que guapo, tio. Això en directe ha de ser una bomba nuclear. Que bèsties. Que bèsties. La veritat és que m'has deixat esturat amb aquest punk sense concessions, a, a destajo autènticament, amb brutal, aquesta, Amb aquesta veu, amb aquest so de, de la veu, més, a part de la veu, que mola molt, el, el so, no? Com un, no sé, és un efecte o, o què és, però sona així... Com... L'efecte de la veu era brutal. Com eh, cru, com sí, sí, garajero, sí, sí, sí. sense ser... Crugia, crugia sí. a, a saco, a saco. I tota la música ahí ben posada, pam, pam, pam, pam no sobrava de res, tota, no, no, no. tota trallon... Bé. Impressionant, impressionant, tema zarangano del mestre Teclas, gang, gang, gang, gang, gang. Bruce Control, des de Manchester. Ja ves, déu nhi déu nhi com se tirat de eh, l'Angelito, me l'ha deixat M'ha deixat difícil. Que difícil me la pusiste, diablo. Bueno, <laughs> bueno, escolta, últimes rondes ja. Últimes això... rondes. Bueno, encara... Jo, jo acabo la sisena amb estrogenuïnes. Ni pum ni pop. Estrogenuïnes fan cheerload, que és el que els hi surt de la xirla, bàsicament. <laughs> Sí, sí, ho diuen elles així, eh? Power Trio de Salamanca amb seu a Madrid i amb influències del moviment Riot Girl, que reivindiquen la llibertat creativa. Els, el, el grup es va formar el 2011 i les seves lletres són satíriques i amb abundants jocs de paraules, abordant temes com la precarietat laboral, la gentrificació i la, i la crítica a la societat contemporània. Estrogenuïnes està format per les germanes bessones Àngela i Carolina Álvarez, veu i guitarra i baix i cors respectivament, i Paula de Rufino, bateria. Us portem un temazo des del seu àlbum Sonido Chill Out, publicat l'any 2017 us deixem amb Estrogenoïnes i la seva cançó Madrid. Punxala, Riqui! Riqui! rotllazo que porten estrogenuïnes brutals aquí al Pim Pam Pum. M'encanta el nom, per començar. Sí. Estrogenuïnes. <laughs> Ells es diuen ni pum, o sigui, ni punk ni pop, però és bastant punk, eh? Mola molt. És un punk rock ahí, ben mola guapo. Mola molt, mola molt, mola molt. I a més, si voleu buscar la cançó, heu de saber que és Madrid amb Z i és com un acrònim que no sabem si és un acrònim de, si és un acrònim de què és aquest acrònim, però és M punt, A punt, no? Madrid, acrònimament amb... parlant. Acrònimament parlant. <laughs> per si algú la vol buscar a les xarxes. Que... Sí. I, I era extret des del seu Sonido Chill Out del 2017 i un tema no? Molt bé, aquestes també les podem fitxar pel Dona, eh? Tenim, tenim, sí, crec que ja han fet contactes i sí, estem esperant que ens envien. A veure, a veure si fluctua, eh, fluctua la, els contactes. Molt guai, molt guai. La veritat és que un projecte projectàs també amb Estrogenuïnes en, en, aquesta, en aquest final de sisena ronda. Anem a les rondes de campionat de la mà del Mestre Teques que obre la setena. Què, què, què? Què ve ara? Home, ara ve Kira, una banda Bo. que també ha passat per aquí el Punkidona, perquè... S'està fent fetitxe diguem-ho. Sí. Perquè sona setmana sí, setmana també, com ha de ser, i si no, d'aquí una altra, però sí, sí. És que van treure, no fa gaire, un, un disc van estar un munt de temps sense tocar i de cop i volta s'han reactivat, no? I... El que és Kire i, i, van... i, i, i Pols estan sonant a tort i a dret. A abastament, a bastament. Com ha, de ser, sí. com ha de ser? Clar que sí. Pues el, el seu últim disc es deia Carta de despedida. Sí. Que vaig dir, hòstia, a veure si serà que han tret això però que es dissolen o algo, no? I què va, què va? Ara, com a mínim, han tret un altre single que no, no se sap si hi haurà disc o què, però de moment nou single no, de Kira. No hi ha despedida. No hi ha despedida, o sigui, que falsa alarma, és, falsa és alarma. bona notícia. <laughs> doncs això, Kira, amb el seu Lanzándome al vacío. A veure, a veure, a veure què tal. he pensado en mí un rato, me he mirado en el espejo que se ha roto en mil pedazos. El Isma està aquí bah! colpejant les parets de, de la ràdio. De... Aplaudeixo amb les orelles, tio, si cal. Mare meva. Me muero por dentro. Amb el Niso a la veu davant, no? I la Mariona tocant la bateria i també amb la seva veu inconfusible al, a la retaguàrdia. Vaya... Fent, fent tremolar els fonaments de Can Capablanca. Guapíssim, tio, guapíssim. La veritat és que m'ha semblat una, una cançó super emocional, m'ha arribat mogollon, o sigui, és, és un autèntic trallazo a, a l'ànima i al cor i a, la, i a la ment. Brutal, brutal de necessitat. Déu-n'hi-do el mestre Tecles, com se l'acaba de tirar amb Kire, amb aquest temazo arrángano lanzándome al vacío. Sort que no era una carta de despedida de veritat. Què? eh? sort, <laughs> sort, sort. Mare meva, mare meva. Per Ma... cert, el el, el Niso, el cantant de Kira, que és, eh, també can, eh, toca en pols, i crec que es pot dir ja que estem tramant una entrevista que encara no sabem quina data, però... Que vinguin, que vinguin! Però estem Moltíssimes avançant, ganes. estem avançant. Tenim moltes ganes de que passi impuls pel aquí, pel pim-pam-pum, i podem fer una, una entrevista d'aquestes àmplies i que sonin bons temes de, de, del nou treball i, i, bueno, i, i, fer, i fer una estona també maca, clar que sí. I tant de bo, tant i de bo Kira, sigui aviat. Si, I si això es converteix en un nou disco, no? també pues, doncs, que també vinguin els Kira, si volen. I tant. Ens encantaria, la veritat que sí. És una, és una sort cada vegada que passen per aquí artistes. Eh, bueno, nosaltres som uns mierdecilles que fem ràdio aquí a la, a la nostra cova i, i sempre que ve, que ve Temazos penya... a dojo, però, nosa sí. però nosaltres no som creadors de, de, de música. Res. Nosaltres la, la punxem només. <laughs> nosaltres de vegades... I quan podem entrevistar a penya que que sí que fa la, la música és com... Toma ja, no? O sigui, no només et punxo la cançó, sinó que l'estem aquí comentant amb els seus creadors. Per mi això és, és màgic. Bueno, és, és això que té el tema de, de, de la difusió que al final és, és el més bonic, aquest feedback que es crea entre bandes, entre grups, entre fanzines, entre penya que està en, en la música d'una o altra manera. És guai. Bé, més música combativa, més edició 516, s'està acabant aquest pim-pam-pum, però encara encara anirem amb Girls Living Outside Society Shit, que, que yeah. són unes sigles, que són les sigles de Gloss, va ser, Gloss va ser una banda de hardcore punk dels Estats Units, activa entre el 2014 i el 2016. El grup provenia d'Olimpia, a Washington, igual que les Bikini Kill, i es va fer conegut per les seves lletres polítiques i la seva actitud radicalment do-it-yourself. Estava formada per persones trans i queer i el seu missatge era radicalment antifeixista i transfeminista. Ells eren Sadi a la veu, Jake a la guitarra, Julien al baix i Corey a la bateria. La Sadi a la veu? és, és, no és la Sadi. no és la nostra Sadi. No és la nostra Sadi, que li enviem una forta salutació, igual que al Manolo, a l'Eric, en Pou i a la, i a la Noe. I és, és un altre Sadi. I us portem un tema homònim, homònim en parlant ja en van dos, diria. Ara. Ja que es més. diu com elles. Has vist, eh? Fins i tot homònim, eh? Es diuen com elles Gloss i, i We're the Future, eh, i és, ja veureu, autènticament canyuki de la bona. som -hi. so he claimed our female lives! Gloss, mm. Girls Living Outside Society's Shit, que vol dir noies vivint dins d'una societat de merda. No, vivint fora. Fora, perdó, fora d'una societat de merda. Al marge, digues. Exactament. Bueno, i el tema també gloss, We're, the, we're from the Future, i bueno, ja heu vist que despentinava una miqueta. Sí, és el que t'anava a dir, t'has guardat la, la despentinada de nui per, per la penúltima. Penúltima, eh? una, una manolada com qualsevol altra que podria fer <laughs> el mateix Manolaken. Què? Bé, no? Molt Ens bé. hem quedat una mica millor, família? Jo... Mira, els que, els que ens escolten en podcast, que no ens, no ens han escoltat en directe, no, ho, no en seran conscients, però hem començat fatal. Fatal, dir, fatal. Amb la dedicatòria ens equivocava, no sé què, hem recomençat el programa... Com si fos el primer. Sí, o sigui, fatal. Però després la música, no? hem començat nosaltres fatal, però després la música ho arregla tot. És que Et fa és, surfejar. És màgia, tio, sí, és màgia. Pura això. màgia. I tant que sí. Esperem que per vosaltres eh, aquest programa que fem eh, sigui també pura màgia. Ens acomiadarem, com sempre, amb el resum i un parell de temes zarranganos programa dedicat molt especialment al documental Naharina, resistència comunitària al Kurdistan sirià, dirigit per Ferran Domènec Tona i Maria Recreo. Un documental que des de la profunditat històrica dels pobles de Mesopotàmia explora les arrels comunals que han propiciat el sorgiment d'un sistema polític basat en els nexes comunitaris. El documental està projectant-se arreu dels països catalans. Actualment també ha arribat al Festival de Cinema Curt de Düsseldorf. De Düsseldorf. Per la gent ballesana que vulgueu veure aquest documental, el 21 de juny es passarà per l'Ateneu de Barberà. No us el perdeu. Des del Pim Pam Pum, òbviament tot el nostre suport a aquest projecte que a més, que a més a més està codirigit pel nostre amic Ferran, cantant de Resiliència, una forta abraçada i molts èxits per a Naarina, Resistència Comunitària, al Kurdistan sirià. I, i, i, i també a la secció Foli Seitan Foli! ens hem llepat els dits amb Drama i el seu exquisit temazo Tot torna. I tot, la... tot ple de, de... No de receptes, sinó d'idees, de com combinar aliments, aliments per, sempre, per sempre vegans. uns bons àpats ben vegans. Doncs. Que guapa, que guapa. I a la secció Punky Dona, Punky, Punky, <laughs> que avui ha arribat a la seva edició 142. 142 tingut... ja. Sí, sí, arribarem a la 1000. Hem tingut el plaer de presentar-vos a Aena, bateria i ànima de la banda punk de Palència 3 en ratlla. I amb aquestes dos cançonasses que us presentarem, sí que us direm adeu-siau fins la propera. La primera em sembla que la tires tu, mestre Tecles. Vinga, jo per acabar també porto... Bueno, també no, porto un acrònim, que és RUV, que també igual que el de Madrid, no en tinc ni idea de què vol dir, però... No t'ho preguntaré. Ahí va, ja, ja m'ho ja, ja he dit a mi mateix. <laughs> Són d'Austràlia, a, eh, a Melbourne, i està extret, que ja ho explorarem més endavant, d'un split amb els propi RV i, i backhand i backhand, això, backhand. Uh -huh. I el backhand, doncs, per la setmana que ve o pel proper programa ja ho explorarem i he triat una cançó que es diu Guinyo Guinyo, Religious Man, mm. que aquesta setmaneta... Sí. Ahí va, no? Sí, va. Està... Estem avui... És horrible. Avui és el tercer dia el de, dol, de dol oficial a Catalunya i, a, i, i també a la resta d'Espanya. Que dius, perdona, no som un estat a confessional? Vull dir, fes, si vols, un missatge institucional, diguis, no? El que tu penses, si tu... Ja, ja. Però, Tres dies de dol. Però fer una cosa així com oficial a un estat, això, a confessional, teòricament, sí, sí. em sembla fortíssim. No, no, és... I, I no un dia, tres dies. A cosa i derribo de los mass media contra la gent del poble, fotem per, pels ulls i per tot arreu pues, aquesta gentussa de l'Església Catòlica i, i tot plegat. Un desastre. És així, és un desastre. Una mas. <laughs> I la, i l'última de les últimes. Que la cançó no, no, no, no parla del papa ni res, eh? però, però n'havia triar una i quan he vist Religious Men he dit vinga, aquesta, i així de passo comento la, la jugada. Ben fet, clar que sí. Molt bé, i l'última de les últimes són Octopussy, que és una banda madrilenya d'escapung i fusió formada el 2015. Octopussy, eh? Octopussy. <laughs> Octopus, que és pop, però Octopus, <laughs> vale. sí, és un nom també allí hachando. Són <laughs> Prade i Cristina a les veus, Gonzalo al baix, Diego i Pink a les guitarres, Carlos i, Pe i Pétano als vents, DJ eh, Sonet als plats i Diego a la bataca. A més a més, venen molt ben acompanyadis de, de Ushue Ascona, que és una gran il·lustradora i una excel·lent cantant d'Euskal Herria. M'acomiado de totes vosaltres amb un tema que porto dies que no em puc treure del cap. És un single que va sorgir va sortir fa poc, eh, fa poc més de dues setmanes, un tremendo temazo que s'anomena Kabi Biurtun en Incent, que traduït vol dir em vaig convertir en niu i és una puta passada. Amb aquestes dues cançons arribem a la fi, un programa que hem estat molt, molt còmodes amb el mestre Tecles, ens ho hem passat molt bé aquí. Sí, mano mano, colze colze. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Clar que sí. I, i, i com sempre desitgem que us hagueu passat la meitat de bé que ens ho passem nosaltres aquí als estudis de Radio Trama. Ha estat un plaer. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut, salut i, i revolta! revolta! es una pena colectiva. Y aunque el cielo se als carrers.